Ворожі радари, радари старі. добродушно пояснив Карпентер. Так поміж кущиків воно якось безпечніше. Сміт. За ним Мері Джонс і нарешті шафер, що прикривав їх ззаду, пробрались за двірками вздовж головної вулиці села потім через захаращене побитими машинами подвір'я зульца і опинилися перед широкими дверима його гаража. Сміт уже дістав відмички і ступив до замка, коли двері безшумно відчинились. За ними стояла Гайді. Вона подивилась на них так, наче це були створіння з іншого світу. Потім глянула на охоплений пожежею замок на горі. Далі з мовчазним запитанням в очах на сміта. Усі ми тут живі і здорові. Поплескав він її по плечу. Дав до усе. Він зачекав, доки всі зайдуть у гараж, потім зачинив двері, пройшов до невеличкого віконця в стіні, що виходила на вулицю, і обережно виглянув у нього. На вулиці було повно переважно неозброєних солдатів, що повибігали із пивниць подивитись на палаючий шлосадлер. Але чимало було озброєних солдатів. Дві вантажні машини з ними стояли за якихось 30 ярдів від гаража, а ще три далі поблизу нижньої станції канадки. На другому кінці вулиці біля пивниці Дикий Олень стояв мотоциклетний патруль. Та єдиною перешкодою на шляху втікачів була невеличка військова легкова машина, запаркована просто перед Зульцевим гаражем. Придивившись до неї уважніше, Сміт вирішив, що цю перешкоду можна подолати. Відійшовши від вікна, він рушив до воріт і перевірив, чи болти, на яких тримався замок, все ще вийнято. Мері та Карневі Джонс уже зайшли до автобуса. Коли Гайді рушила вслід за ними, шафер піймав її за плечі і рвучко поцілував. Дівчина здивовано глянула на нього. Як? Ти не радий мене бачити? запитав шафер. А я пережив там на горі такі страшні пригоди. Мене, панночко, могли навіть убити. А ти тепер не такий симпатичний, як дві години тому всміхнулася Гайді, потім обережно торкнулася того місця на шаферовому обличчі, де карачолин автомат залишив свій кривавий знак і додала, піднявшись на приступку автобуса. До речі, мої знайомі лише ці дві години. Дві години. За сьогоднішню ніч я постарів на 20 років. А 20 років, панночко, це страшенно довге залицяння. О, Боже, Боже шафер сумно подивився на сміта, що вмостився на водійському місці, і торкнув стартер. Починаються ще одні двадцять років. Всі лягайте на підлогу, а ти? спитала Гайді. А я? Шаферів подив був щирий. Прикладом автомата він вибив вітрове скло в автобусі, зняв автомат із запобіжника і став навколішки. А як кондуктор. Мені лягати на підлогу заборонено. Середній палець забинтованої смітової руки знову торкнувся стартера, і потужний дизельний двигун умить відреагував. Сміт дав задній хід. Позад автобуса стояли дві чудові автомашини Мерседес та Опель. Але коли автобус дістався задньої стіни гаража, це були вже дві купи брухту на гаражному подвір'ї. Не звернувши на це уваги, Сміт увімкнув першу передачу і дав газу. Автобус ревнув і рушив уперед, набираючи швидкості. Сміт спрямував важкий. Протисніговий буфер, закріплений на автобусі спереду,